Antroji Samuelio knyga, 19 skyrius. Joabui buvo pranešta, kad karalius verkė ir gedi apšalomo. Tos dienos pergalė virto gedulu visiems žmonėms, nes žmonės girdėjo kalbant, kad karalius sėlojasi dėl savo sunaus. Žmonės grįžo į miestą tylomis, kaip grįžta susigėdę tie, kurie pabėgo iš mūšio. Karalius apsidengęs veidą, šaukia garsiu balsu. Mano sūnau, apšalomai, apšalomai, mano sūnau, mano sūnau. Juabas nuėjęs pas karalių tarė. Tu šiandien sugėdinai visus savo tarnus, kurie išgelbėjo tave bei tavo sūnų, dukterų, žmonų ir sugulovių gyvybės. Tu myli tuos, kurie tavęs nekenčia ir nekenti tų, kurie tave myli. Tu šiandien parodai, kad kunigaikščiai ir tarnai tau nieko nereiškia. Dabar matau, kad jei Apšalomas būtų gyvas, o mes visi būtume žuvę, tu būtum patenkintas. Taigi dabar eik ir kalbėk savo žmonėms. Prisiekiu viešpačiu, jei neišeisi, tai rytoj neturėsi jų ne vieno. Tai bus tau didžiausia nelaimė iš visų, kurias patyrei nuo pat savo jaunystės iki šios dienos. Karalius atsikėlė ir atsisėdo vartose. Ir visiems žmonėms buvo pranešta, karalius sėdi vartose. Tuomet visi žmonės ėjo pas karalių. Izraelitai išsibėgiojo kiekvienas į savo palapines. Tarp izraelitų giminių kilo ginčiai ir nesutarimai. Karalius mus išlaisvino iš mūsų priešų, jis mus išgelbėjo iš filistinų, o dabar turėjo bėgti iš krašto nuo apšalomo. Apšalomas, kurį buvome patepę vadovu, žuvo mūšyje. Kodėl dabar dėlsime parsivesti karalių atgal? Dovidas pasiuntė pas kunigus Cadoką ir Abjatarą ir prašė kalbėti judo vyresniesiems. Kodėl jūs norite būti paskutiniai, sugražinantis karalių į jo rūmus? Nes tos kalbos Izraelyje pasiekė net karaliaus namus Jūs esate mano broliai, mano kūnas ir kaulai. Tai kodėl jūs, paskutiniai, sugražinsite karalių? O amasai sakykite, argi tu nesi mano kūnas ir kaulai? Tegul Dievas padaro man tai ir dar daugiau, jei tu netapsi mano kariuomenės vadu vietoj Joabo. Tuo būdu jis laimėjo visų judo žmonių širdis karalius buvo pakvestas grįžti su visais savo tarnais. Karalius grįžo ir pasiekė Jordaną. Judo žmonės atėjo į Gilgalą sutikti karalių ir perkelti jį per Jordaną. Geros sunus Šimis, Benjaminas, iš Bahurimo taip pat atskubėjo su judo vyrais karaliaus Dovido pasitikti Su juo buvo tūkstantis vyrų iš Benjamino, taip pat Ciba, Sauliaus namų tarnas, su penkiolika sunų bei dvidešimt tarnų. Jie perėjo per Jordaną, pirmą karaliaus, ir padėjo jo šeimynai persikelti per Jordaną, jam patarnaudami. Gerus sunus Šimis puolė ant žemės prieš karalių, kai jis buvo persikelęs per Jordaną ir tarė, neįskaityk mano kaltės, mano valdove, ir neprisimink to, ką tavo tarnas darė tau išeinant iš Jeruzalės, ir nelaikyk to savo širdyje. Žinau, kad esu kaltas. Šiandien atvykau pirmas iš visų Juozapo namų, savo valdovo, karaliaus pasitikti. Cerujo sunus Abišajas tarė – ar šimi nereikėtų bausti mirtimi už tai, kad jis keikė viešpaties pateptą jį. Dovidas atsakė, kas man ir jums, Cerujo sūnus, kad jūs šiandien man prieštaraujate. Ar šiandien reikėtų, ką nors bausti mirtimi Izraelyje? Juk šiandien aš žinau, kad esu Izraelio karalius. Karalius pasakė šimiui, tu nemirsi ir prisiekė jam. Sauliaus sūnus Mefibošetas atvyko karaliaus pasitikti. Jis nebuvo plovęs savo kojų, kirpęs barzdos ir plovęs drabužių nuo tos dienos, kai karalius išėjo, iki jis sugrįžo. Jam atvykus iš Jeruzalės karaliaus pasitikti, karalius klausė, Mefibošetai, kodėl nejai su manimi? Mefibošetas atsakė, Mano valdove, karaliau, mano tarnas apgavo mane. Tavo tarnas buvo jam įsakęs pabalnoti asilą, kad raitas galėčiau vykti su karaliumi, nes aš esu luošas, o jis apšmėžė mane tau. Tačiau karalius kaip dievo angelas. Taigi daryk, kas tau patinka, Visi mano tėvo namai buvo pasmerkti mirčiai žmonės, mano valdovo, karaliaus akise. O tu pasodinai savo tarną valgyti prie savo stalo. Argi dar daugiau galėčiau tikėtis iš karaliaus? Karalius jam atsakė, kam tu visą tai kalbi? Aš pasakiau, kad tu ir Ciba pasidalintumėte žemę. Mefibošetas atsakė karaliui, tegul ciba viską ima. Man gana to, kad mano karalius sveikas sugrįžo į savo namus. Gileadietis Barzilajas atėjo iš Rogelimo palidėti karalių per Jordaną. Jis buvo labai senas žmogus, 80 metų amžiaus. Karalių gyvenant Mahanaime, jis aprūpino karalių maistu, nes Barzilajas buvo labai turtingas. Karalius sakė Barzilajui, eime su manimi į Jeruzalę, ten aš tave viskuo aprūpinsiu. Barzilajas atsakė karaliui, kiek man beliko gyventi, kad aš eičiau su karaliumi į Jeruzalę. Man šiandien jau 80 metų. Ar aš atskirsiu, kas gera ir kas bloga? Ar pajusiu tavo valgių ir gėrimų skonį? Ar beišgirsiu dainuojančių vyrų ar moterų balsus? Tai kodėl tavo tarnas turėtų būti našta mano valdovui karaliui? Tavo tarnas tik truputį palidės tave už Jordano. Kodėl tad karalius turėtų man taip atsilyginti? Prašau, leisk man grįžti į savo miestą, kad galėčiau mirti ten, kur mano tėvo ir motinos kapas. Tegul tavo tarnas Kimhamas eina su tavimi, karaliau, ir jam daryk tai, kas tau atrodys tinkama. Karalius atsakė, Kimhamas eis su manimi, aš jam atlyginsiu pagal tavo norą ir ko prašysi, padarysiu. Visi žmonės ir karalius persikėlė per Jordaną. Karalius pabučiavo Barzilają ir jį palaimino. Barzilaja sugrįžo į savo namus. Karaliui keliaujant į Gilgalą, Kimhamas ir visi judo žmonės bei pusė Izraelio žmonių lydėjo karalių. Visi Izraelio vyrai atėjo pas karalių ir tarė kodėl tave pasisavino mūsų broliai iš Judo ir perkelė per Jordaną tave su šeimyna ir visais tavo žmonėmis. Judo vyrai atsakė Izraelitams, todėl kad karalius yra mums artimesnis. Kodėl pykstate? Ar karalius mus maitino? Ar jis davė mums dovanų? Izraelitai atsakė judo vyrams, Mes turime dešimt dalių pas karalių ir turime daugiau teisių į Dovydą negu jūs. Kodėl mus paniekinote? Argi ne mes pirmieji turėjome sugražinti karalių? Judo vyrai kalbėjo griežčiau už izraelitus.